subhanava taolo bizni ularni yo'llariga hidoyat qilishligimizni so'rab duo qilishlikka buyurgan to'rt toifadir to'rt asnaf mana shu to'rtta toifa hum ana o'shalar ahli hadihi ni'matil mutlaq mutlaqa mana shu mutlaq bo'lgan ne'matni ahli hisoblanadi mana shu to'rtta toifaga biz nima qilishimiz kerak shularni yo'llariga Alloh bizni hidoyat qilishligini so'rab Allohga duo qilamiz va o'tgan darsimizda aytdikki bir kunda inson o'z o'zidan 30 dan ko'ra ortiqroq shu duoni qilishlikka mustaqim ladina an'amta alayhim duosini qilishlikka Alloh subhana taolo bizni buyurdiki biz muhtojligimiz tufaylidan eng ko'p inson muhtojligi ana shu siratul mustaqimda hidoyatlangan bo'lishligi hum bular birinchisi annabiyun جمع نبي وهم الذين اختصهم الله بنبوته ورسالته وتقدم تعريفهم nabiyni جمع نبيون bo'ladi bular alloh subhanava taolo ularni nubuvat va risolat bilan xoslagan kimsalar alloh taolo ularni o'zlari o'zi tanlab olgan ularni tarifi o'tdi nabiy nima mursal nima o'tdi as siddiqun jamu siddiqin وهو المبالغ في الصدق والتصديق أي المبالغ في الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص لله سبحانه وتعالى صديقlar siddiqni jami birodarlar bu rostgo'ylikda va shu rost narsani tasdiq qilishlikda eng bolig' o'tkir eng chuqur tasdiq qiladigan odam ya'ni rostlikda ham eng oxirigacha rostlik bilan gapiradi rost kelgan xabarni ham eng chuqur tasdiq qiladigan odam siddiq deyiladi bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikda ha alloh subhanava taologa bo'lgan ixlosni kamolati bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ergashgan kishi eng ko'p ergashgan kishi va eng yaqinan ergashgan kishi siddiq deyiladi jamu shahidin maqtul fi sabilillah shahidlar ya'ni shahidni jami shahidlar bo'ladi shahid kim asosiy lug'atlar ko'p bunda shahid alloh subhanava taoloni yo'lida qatl qilingan kimsa shahid hisoblanadi summiya mashhudun lahu al janna va rahma tashhaduhu shahid deb nomlandi u shahidni ma'nosi mashhudun lahu ya'ni jannat bilan unga guvohlik berilgan degani va yana boshqasi maloikalar rahmat farishtalar kelib turib birinchi bo'lib turib unga shohid guvoh bo'lishadi uni ruhini rahmat farishtalari jannatga olib ketib o'sha yerda jannat farishtalari bilan rahmat farishtalari bilan birga bo'ladi shuning uchun ham shahid ya'ni mashhud ma'nosida as-solihun solihin va huwa al bi huquqillahi va huquqi ibadihi solih kimsalar ya'ni solihun solihni jami bu solih kimsalar kim avvalambor Allohning huquqlarini barpo qiladigan so'ngra bandalarni huquqlarini ham barpo qiladigan kimsalarni solih kishilar deyiladi ham Allohni ham allohni bandalarini huquqlarini barpo qiladi والصراط تارة يضاف إلى الله تعالى كقوله تعالى في الآية من سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لأنه هو الذي شرعه ونسبه sirat gohida alloh subhanahu va taologa izofa qilinadi lafzi jalolat allohga izofa qilinadi bu suratul an'omni bir yuz ellik uchinchi oyatidagiga kabiki anna hada darhaqiqat mana bu siroti meni meni yo'limdir mustaqiman to'g'ri bo'lgan holatdagi fattabiuhu sizlar shunga ergashinglar liannahu chunki bu yo'lni alloh subhanava taoloni o'zi joriy qildi va shuni tikladi shariat qildi va shuni tiklab mustahkam qilib barpo qildi shuning uchun ollohni yo'li hisoblanadi ha sirot وتارة يضاف إلى العباد كما في قوله تعالى صراط الذين an'amta alayhim gohida sirot so'zi bandalarga ya'ni solih bo'lgan bandalarga nima qiladi izofa qilinadiki ushbu so'z oyatdagi o'xshashki sen ularga uni ne'mat qilib bergan bandalaringni yo'li bo'lmish sirotil mustaqimga bizni boshla deganga o'xshash ala ar rafiqi fi hadha tariq ya'ni bu yerdagi rafiqki bu yo'ldagi rafiq birga yo'l shu yo'lda yurguvchi yoki shu yo'lda yurayotgan odamlar bilan birga yurguvchiga bir tanbeh bor va annahum humul ladina an'ama Allohu alayhim minan nabiyyin bu yo'lniki Alloh subhanahu taolo unday kimsalarga ne'mat qilib berdi bu kimsalar nabiylar siddiqlar shahidlar va solihlar liyazula an saliki hadha at-tariq وحشة التفرد عن أهل زمانه إذا استشعر أن رفقته على هذا الصراط الأنبياء والصادقون الأنبياء والصادقون والشهداء والشهداء والصالحون endi bu yerda bir tanbeh borki shu yo'ldan yurayotgan odamga bir tanbeh eslatma borki aytib o'tdikki alloh subhana taolo bu yo'lni ne'mat qilib bergan odamlar kimlar to'rt toifa kimlar abdulloh nabiylar siddiqlar shahidlar solihlar endi bu yo'ldan yurayotgan odam bir zamon bir makonda yashaydi mumkin shu zamonda o'zidan boshqa odam sirotil mustaqimda bo'lmaydi gohida inson o'zini umrini bir shaharda o'tkazadi yoki bir mahallada o'tkazadi undan boshqa to'g'ri yo'lda yurgan odam yo'q undan boshqa musulmon yo'q shaharda undan boshqa bir mo'min musulmon yo'q mumkin chunki bu siz bilan bizga nima emas notanish gap emas shunday shaharlar borki unda birorta bir musulmon ko'rilmagan masalan illo bitta yo ikkita bo'lishligi mumkin musulmon shunday holatda bu odam bu yo'lda yurayotgan paytda vahshat ya'ni yolg'izlikni bir g'ariblikni his qilmasligi uchun shu g'ariblik vahshat tafarrut ya'ni yolg'iz bo'lishlik vahshati undan ketishligi uchun alloh subhana taolo unga bir tanbeh beryaptiki sen bu yo'lda bitta o'zing emassan sen bu yo'lda bilasanmi kimlarni orqasidan ketyapsan seni hamrohlaring rafiqlaring kim bilasanmi ular payg'ambarlar ular siddiqlar ular shahidlar ular solihlar deyayotgandek go'yo ya'ni alloh subhana taolo tanbehi ham borki shu yo'lda ketayotgan odam yakka bo'lib qolsa yoki kamchilik bo'lib qolsa xafa bo'lmasin undan bu nimani ketkazishlik vahshatni ketkazishlik uchun alloh subhana taolo aytadi bu yo'ldagi yurgan odamlar kichkina odamlar emas sendan oldingina ozgina oldin ketgan bular yetib kelishdi bular nabiylar rasullar ular shahidlar solihlar siddiqlar sen ham shu yo'ldan yurib ketsang sen ham boradigan joying yaxshi oqibat jannatga ularni orqasidan yetib olasan degan ma'noni ham anglatadi ثم أورد الشيخ رحمه الله فيما يلي نموذج من الكتاب والسنة تشتمل على إثبات أسماء الله وصفاته وفيما يلي إيراد ذلك endi shayx rahimahulloh bundan keyin kitobi sunnatdan bo'lgan bir namunani olib keldilarki bu alloh subhana taolo ism va sifatlarini isbot qilishlikni o'z ichiga oladi bir nechta qur'oni karimdan dalillarni nima qildilar olib keldilar al istidlalu على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى ببر استدلال يعني دليل أولش لكي قرآن الكريم دان الله سبحانه وتعالى اسم وصفات لارن إثبات قلش لك دليل أولش لك ونفي بلان يعني الله سبحانه وتعالى وصف دا نفي بلان إثبات نورتاتن جمع قلش لك وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل الثلث القرآن يعني bu jumlaga mana bu jumlaga Alloh subhanahu va taolo o'zini u bilan vasflagan Ixlos surasidagi vasflar, sifatlar uning jumlasiga kirib ketadi. Ixlos surasiki Qur'oni Karimni 3 dan 1 qismga teng. Go'yoki 10 pora Qur'onga teng. إخلاص صلاة ثم يقول حيث يقول شو شجهة أي تأتلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أيتين إيه محمد عليه السلام هو الله أحد هو الله بردر الله الصمد الله بحاجته lam yalid tug'madi ham va lam yulad tug'ilmadi ham va lam yakul lahu kufuwan ahad hech narsa hech kim Allohga teng bo'lguvchi ham bo'lmadi mushriklar kelishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rashdi payg'ambar alayhissalom yakka iloh bo'lgan Allohga ibodat qilinglar ota boboyinglar qilgan ibodatlarni tashlanglar shirklarni but olihalarni tashlanglar deb da'vat qildilar shunda mushriklar kelishib ey muhammad deyishdi sollallohu alayhi vasallam insib lana robbaka yoki sif lana robbaka robbingni nasabini bizga aytgin deyishdi yoki robbingni bizga sifatlab bergin deyishdi har bir narsani nasabi bor degan ekanlar ollohni nasabi esa ixlos surasi qul huvallohu ahad allohu samad allohni nasabi degan ekanlar payg'ambar alayhissalom ya'ni ular aytishganki qani u sen aytayotgan iloh tillodanmi kumushdanmi javhardanmi nima narsadan paydo bo'lgan nima deb tushunsak bo'ladi seni ilohingni deganda alloh subhan taolo ularga javoban payg'ambar alayhissalomga oyat nozil qildiki islomni boshida qul ayting ey muhammad alayhissalom meni haqda so'rayotgan bu mushriklarga yoki tamomiy insonlargaki huvallohu u olloh ahad bitta zotdir ikkita uchta va hokazo ko'p emas bitta zotdir yagona ollohdir allohu somad somad ya'ni hech narsaga muhtoj emas siz bilan biz insonlar allohga muhtojmiz o'zimizni amallarimizga muhtojmiz qiyomat kunida shu koinotdagi alloh subhanahu taolo yaratib qo'ygan narsalarga biz muhtojmiz lekin alloh subhanahu taolo hech kimga muhtoj emas hatto bizni qilayotgan ibodatimizga ham muhtoj emas Alloh arshni yaratdi. Kursiyni yaratdi. Butun koinotni yaratdi. Arshga muhtojligidan emas. Kursiysiga muhtojligidan emas. Koinot va insonlar va jinlarga muhtojligidan emas. Alloh xohlaganini qiladi. Xohladi yaratdi. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Lam yalid va lam yulad. Ya'ni tug'madiki, uni farzandlari bo'lsa. Tug'ilmadiki, uni ota-onasi bo'lsa. ha ya'ni alloh subhana taolo unday zot emaski ota onasi bo'lib ota onasidan tug'ilgan bo'lsa yoki farzandlari bo'lib u tug'gan bo'lsa nauzu billah lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad alloh subhanahu va taologa teng bo'lguvchi hech kim va hech narsa bo'lmadi ham وقد دخل في هذه الجملة أي التي تقدمت o'tgan jumlaga kirdi وهي قوله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات alloh subhanava taolo ha o'zini vasflagan ha u bilan ismlagan narsalarni narsalarida nafiy bilan isbotni o'rtasini jamladi bunga dalolat qiladigan hujjatlarni shayx rahimaulloh kitob bilan sunnatdan keltirishlikni xohladi va bada bi suratil ixlos li fadliha surai ixlosdan boshlab surai ixlosni fazli nihoyatda katta birodarlar eng katta fazil shuki bitta sura va kichkinagina sura qur'onni uchdan biriga teng go'yoki uch marta bu surani o'qiydigan bo'lsa butun qur'onni nima qiladigan o'qigandek bo'ladigandek ya'ni boshqa olimlar tafsir qilishadiki alloh subhanahu taoloni tavhidi uch qismga bo'linadi tavhidi rububiyat tavhidi ulug'iyat tavhid al asma va sifat deyishadi bu sura allohni ism va sifatlarini hammasini o'z ichiga qamradi ya'ni tavhidni uchdan bir qismiga teng bo'ldi qur'on ham xuddi shunday yo ollohni ism sifatlari haqida yo ollohni tavhidi rububiyati haqida yo ulug'iyat tavhidi haqida qur'oni karim bu ollohni ism sifatlarini hammasini o'z ichiga olib ollohni tanitgan sura bo'lganligi uchun ollohni ism sifatlaridagi tavhidini butun tanitib qo'yganligi uchun qur'oni karimni uchdan bir qismiga teng bo'ldi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Ya'ni sharhlaridan ba'zi bir sharhlar mana shunday. وسميت بذلك لأنها أخلصت في صفات الله ولأنها تخلص قارئها من الشرك من الشرك ya'ni ixlos deb ham nomlandi chunki bu sura faqatgina Allohning sifatlariga xoslangan xolislangan sura ya'ni bu surada undan boshqa narsa yo'q faqat Allohning sifatlari xolislanadi xolis Allohning sifatlari unda zikr qilinadi va undan tashqari bu surani o'qigan va amal qilgan odam shirkdan xoli bo'ladi shirkdan xalos bo'ladi va shirkdan xoli bo'ladi shuning uchun ham ixlos deb nomlandi degan tafsirlar bor allati ta'dilu ay qur'onni uchdan bir qismiga teng va zalika chunki qur'onning ma'nolari 3 navga bo'linadi tavhid va qisas va ahkam tavhid qismi bor va qissalar qismi va ahkomlar وهذه السورة فيها صفة الرحمن ها فهي في التوحيد وحده bu surada rahmon taoloni ollohni sifatlari bor alloh subhanahu taoloni faqat yolg'iz ollohni tavhidi xususida fasorat ta'dil sulusal qur'on shuning uchun ham qur'onni 3 dan biriga tenglashib qoldi والدليل على أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن قال الإمام ابن القيم والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر تواتر yana bundan tashqari bu surani qur'oni karimni uchdan bir qismiga teng ekanligiga dalil imom buxoriy rahmatullohi alayh abu said al hudriy roziyallohu anhudan qilgan rivoyatdagi bu hadiski bir kishi boshqa bir kishini eshitib qoldiki qul huvallohu ahadni o'qib doim takrorlab yuraverardi doim ishi qul huvallohu ahad takrorlashlik edi hatto namozlarda ham faqat shuni takror o'qirdi shunda doim shuni o'qib yurganligini eshitib takror qilib yurganini eshitib kelib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga haligi eshitgan odam xabarini berdi go'yoki bu aytayotgan odam bu bir kichkina bir sura bo'lsa bu doim shuni takrorlab yurishdan nima manfaat bor degandek kam kam sanagandayroq qilib gapirdi bu surani kichkina sanagandayroq kam sanagandayroq qilib gapirdi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki nafsim uning qo'lida bo'lgan zot allohga qasamki bu qur'on o'zi kichkina bo'lishiga qaramasdan qur'oni karimni uchdan bir qismiga teng dedilar ibn qayyim rahmatullohi alayhi aytadilarki bu qur'on bu sura qur'oni karimni uchdan bir qismiga teng ekanlikka kelgan xabarlar va hadislar mutavotir darajasiga yetgan ya'ni nihoyatda kuchli ko'pgina sahobiylardan rivoyat qilingan sahih hadislar Hayti yaqul allohu jalla sha'nuhu qul ay ya muhammad وفي هذا دليل على أن القرآن kalamulloh ya'ni bu yerda alloh azza va jalla aytyaptiki qul deyapti ey muhammad alayhissalom ayting mana bu qul deyishlik bilan qul deyishlik shu narsaga dalolati borki deyiladi qur'on bu ollohni kalomi qur'on ya'ni chunki olloh aytyapti qul ayting kim aytyapti olloh aytyapti ayting olloh bu ahad bo'lgan zot degan so'zda bu qur'onni ollohning kalomi ekanligiga dalil bor deyilyapti ya'ni o'tmishdagi toifalar payg'ambar alayhissalom va sahobiylar va tobinlardan keyingi kelgan toifalarni ichida shunday adashgan toifalar ham borki qur'oni karimni maxluq deyishadi qur'oni karimni maxluq deyishadi ahli sunna va jamoa aytadiki qur'oni karim allohni kalomi alloh subhanava taolo xohlagan kimsasiga xohlagan paytda xohlagan zamonda xohlagan makonda xohlagandek qilib gapiradi ollohni bu qur'on ollohni kalomi maxluq emas deyishadi ahli sunna val jamoa qur'on ollohni kalomi maxluq emas deb e'tiqod qilishadi law kana kalama kalama muhammadin aw g'oyrihi lam yaqul qul chunki bu qur'on muhammad alayhissalomni so'zi bo'lganda yoki u kishidan boshqasini so'zi bo'lganda ayting deb aytmagan bo'lardi to'g'ridan to'g'ri aytib ketavergan bo'lardi shuning uchun ayting ey muhammad alayhissalom xabar bering biz tomondanki olloh yagonadir uni hech qanday sherigi yo'qdir olloh behojatdir barcha maxluqotlar allohga hojati bordir deb qul so'zi bilan aytdi allohu ahad ay vahidun la nazira lahu va la vazira va la masila va la sharika lahu alloh subhanahu taolo vahid bir zotdir, yagona zotdir. Uni tengi ham yo'q. Uni vaziri yordamchisi ham yo'q. Unga o'xshash ham yo'q, uni sherigi ham yo'qdir. allohu Samad, ay as-sayyidul lazi kamula fi <clears throat> su'addudihi va sharafihi va azamatihi. allohu Samad, ya'ni Samadning ma'nosi laridan biri sayyid. Shunday sayyid hojaki, xo'jayinki Alloh subhanahu taolo hojaki, uni hojalik sifatlari va sharafi Allohni azamati buyukligi komil bo'lgan kamolat sifatlari bilan sifatlangan sayyiddir ya'ni insonlarni ichida ham sayyidlar bo'ladi lekin ular kamolat sifatlari bilan sifatlanmaydi qullarni boshlig'i bo'ladi yoki bir bandalarni bir toifa odamlarni nimasi bo'ladi boshlig'i bo'ladi lekin ular kamol sifatlar bilan sifatlanmagan inson bo'ladi aybi bo'ladi nuqsoni bo'ladi kamchiligi ko'p bo'ladi lekin alloh subhana taolo shunday sayyidki uni sayyidligi komil bo'lgan sharafi va azamati komil bo'lgan zot olloh va fihi jamiu sifatil kamal mana shu ismda tamomiy kamol sifatlarni hammasi joylashgandir vallazi tasmadu ilayhil xaloiq va taqsiduhu fi jami'i hajatiha va muhimmatiha ya'ni alloh subhanahu taolo shunday behojat zotki hech kimga muhtoj emaski balki maxluqotlar unga muhtoj va maxluqotlar uni hamma hojatlarida hamma muhimmatlarda Allohni qasd qilishadi Allohga muhtoj bo'lishadi agar olloh ularni hojatlarini ravo qilmasa muhimmatlarni Alloh subhan taolo yechmasa ular yecholmaydi demak insonlar maxluqotlar har bir ishlarida o'tirishida turishida yeyishida ichishida yotishida yurishida hamma ishlarida Allohga muhtoj bo'lgan zotni as deyiladi lam yalid va lam yulad ay laysa lahu waladun va la وفيه الرد على النصارى ومشركي العرب الذين نسبوا لله الولد bu uni ya'ni lam yalid va lam yulad u tug'madi va tug'ilmadi ham oyatida uni farzandi yo'q va uni ota onasi ham yo'q bu oyatda nasorolarga va arab mushriklariga raddiya bor chunki ular allohga farzandni nisbatlashganlar Allohning farzandi bor deb turib yolg'onlarni aytishgandi. Valam yakullahu kufuwan ahad Allohga teng bo'lguchi hech kim bo'lmadi. Ay laysalaku laysalahu mukafiun wala mumasilun wala nazirun. Alloh subhanahu taologa teng bo'lguchi ham yo'q, o'xshaguvchi ham yo'q. Allohni o'xshashi ham yo'q, tengi ham yo'q. Allohga o'xshash boshqa zot yo'q degan ma'noni anglatadi. Va shahid min hadhihi sura annaha tazammanat va jama'at bayna an-nafi wal-isbat فقوله الله أحد الله الصمد إثبات وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي ya'ni shahid xulosaga keladigan bo'lsak bu suradan bo'lgan xulosa shuki bu sura o'z ichiga oldi va jamladi ham nafiyni ham isbotni ham nafiyni ham isbotni o'z ichiga olib jamladi ya'ni alloh subhana taolo ushbu so'zki allohu ahad allohu samad bu nima bo'ldi isbot bo'ldi لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إذا نفي برضه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين